No puedo confiar en nadie confío, en amigos míos. Ahora imagínate en Cupido. Se puede morir. No me vuelvo a enamorar. Yo de ti no me vuelvo a enamorar. This is the Salí jodido la última vez que en alguien yo confié. Me compro una foría, Cupido se la vacía. Dime cómo tú te sientes sabiendo que no estoy yo. No, no. El tiempo ha pasado, tu nombre lo tengo borrado. Ah, ah. Ahora soy el feo, el malo, ahora soy peor, eso lo sé yo. <laughs> Pero me siento cabrón porque hay otro a tu lado y ese no soy yo. Venga, ahora voy a salir para la calle todos los días. Y voy a darme la vida que antes no tenía, pero merecía. Venga, Puede ser que a veces por joder te un pingazo. Luego de eso, maná, lo siento, mamita, no estoy en atraso. Yo te lo di todo, mami, tú no sabes. Sigue tu camino, no quiero volverte a ver. Perdí mi tiempo contigo. Por eso es que ahora te digo. Sigue tu camino, soy peor, ahora soy peor, ahora soy peor por ti. Sigue tu camino que sin ti me va mejor. Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor. Siente yo era un hijo de puta, ahora soy peor, ahora soy peor, ahora soy peor por ti. carajo el amor, que yo no nací para andar con dolor. Lo nuestro empezó muerto, fue como esperar agua en el desierto o algo de luz en la oscuridad. Cambiaste pasión por intensidad, te mató tu inseguridad. No es secreto que a ti yo te odio como el Grinch odia la Navidad. Todo esto es tu culpa, mami, porque tenías que ser así. Ahora estoy viajando, me ves vacilando, por lo tanto sufre, baby. Y creas que te extraño de noche en mi cama. Amanezco con dos por la mañana. Una de Brasil, otra venezolana. Sigue tu camino que sin ti me va mejor. Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor. Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor. Ahora soy peor, ahora soy peor por ti. Tú lo sabes ya que yo no fumo regular una onza de cucha, tu amiga la puse a enrolar. Me dijo que tú le contaste que quiere probar. Que te pasa hablando de mí que no me puedes superar. No me dedique estado en Facebook porque no lo leo. Ni me tiré por enancha, lo tuyo yo nunca lo veo. Tú me hiciste peor y del amor ateo. Me cago en tu madre y en la de Cupido. Al otro yo le saco el leo. This is the remix. This is the remix. Ozuna. J Balvin, man. Alcángel. Yeah. Hear this music. Hear this music. Dice Lolo, yeah. Mambo Kings. Alex Keller.